Tukiendelea na somo hili la tauhid, tulikuwa tukikamilisha mlango babu tafsiri tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah na hadithi iliyobakia hadithi moja asema fi sahih an nabii sallallahu alayhi wasallam قال أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل نسيما في الصحيح كتك الصحيح نما قصدية صحيح مسلم كتك حديث ليقوكيوا نا أبو مالك الأشجعي كتبق بباكي كن بابونا متومي صلى الله عليه وسلم أسيما يوتي atakayesema la ilaha illa Allah kweli kweli na hakutosheka na kulitamka shahada hii bal akazidisha na kukufuru na kuwapinga wale ambao wanaabudiwa kinyume na Allah basi mtu kama huyu mali yake inakuwa ni haramu na damu yake pia vile vile inakuwa ni haramu yani mali yake haiwe ni halali kwa mtu kuichukua wala damu yake haiwe ni halali kwa mtu kuimwaga na hesabu yake iko kwa Allah jalla fi'ala asema katika maelezo قوله قول yake قول ya mtume sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah وكفر بما يعبد من دون الله سيما اعلم جوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما متوم صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين kwamba bwana صلى الله عليه وسلم amefungamanisha kuhifadhiwa mali ya mtu na damu yake kwa mambo mawili yani damu yake na mali yake haitokuwa ni yenye kuhifadhiwa isipokuwa kuwe na mambo mawili ambayo yafaa kupatikana alawwal jambo la kwanza qawlu la ilaha illa Allah an ilmin wa yaqin aseme la ilaha illa Allah wa ilimu na yaqin na masharti mengine yote ambayo yanafaa kupatikana katika hii shahada ili shahada hii iwe ni shahada ya kisawasawa aitamke aitakidi awe mkweli katika shahada yake asiwe na shaka awe na yaqin na kama huwa muqayyad fi qawliha fi ghairi ma hadith kama taqaddama والثاني na jambo la pili alkufru bima yu'badu min dunillah na jambo la pili ili damu yake na mali yake iweze kuhifadhika ni akufuru na vinavyoabudiwa kinyume na Allah طيب asema falam yaktafi bil lafdh al mujarrad an al ma'na kwa hivyo hakutosheka na kutamka peke yake pasina kuzingatia maana yake ya, kwa sababu maana ya la ilaha illallah inalazimisha mwenye kuitamka kwamba akufuru na apinge yale yote ambayo yanashirikishwa pamoja na Allah katika ibada. Hapo atakuwa amelitamka shahada hii kisawasawa. بل لا بد من قولها والعمل بها هو أيوة، لازم mtu aitamke اي aitie katika matendo طيب asema katika رحمه الله تعالى قوله قولي ونمتومي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله na hisabu yao itakuwa kwa Allah yani yule atakayesema la ilaha illallah na akakufuru na kila kinachoabudiwa kinyume na Allah au pamoja na Allah basi mali yake na damu yake inakuwa ni haramu inakuwa ni kuhifadhika na hesabu yake iko kwa Allah. Nini maana ya hesabu yake iko kwa Allah? Ai Allah tabaraka wa taala huwa alladhi yatawalla hisaba alladhi yashhadu bilisanihi bihadhihi shahada, kwamba Allah jalla fi ula peke yake ndiye ambaye atayechukua jukumu la kumhesabu huyu ambaye ameshuhudia kwa ulimi wake shahada hii fa in kana sadiqan akiwa ni mkweli katika matamshi yake na shahada yake hii jazahu bi jannati na'im basi Allah atampatia malipo ya janna wa in kana munafiqan na endapo atakuwa ni munafiq alitem alitamka tu la ilaha illa Allah na akadhihirisha kwa watu kuwa yeye ni Muislamu, yeye ni mu'min, ilhali ameficha ukafiri katika kifua chake, adhabahu aladhaba alalim, basi Allah atamwadhibu adhabu yumizayo. Wa amma fi dunya, ama duniani, falhukmu ala dhahir, hukmu ni kulingana na yanayodhihirika kwa macho yetu yule ambaye atakayesema yeye ni Muislamu na ameshuhudia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah basi tukubali kutoka kwake maadamu amekubali hilo na aswali pamoja na Waislamu licha ya kuwa atakuwa labda anaficha jambo katika kifua chake anaficha ukafiri katika kifua chake ataka tu kudhihirishia watu kuwa ni Muislamu ili afikie malengo fulani fulani ambayo anayakusudia basi sisi ambao twatangamana mtu kama yule twahukumu kwa ni muislamu sisi hatujaamrishwa kufungua vifua vya watu kujua ni wakweli katika shahada yao au si wakweli ni yapi yaliyo katika vifua vyao ni shahada ya Uislamu ama ni ukafiri hilo hatujaamrishwa na dini ya Uislamu kwa hivyo inakuwa ni makosa mtu kumuita ndugu yake Muislamu ambaye kwa dhahir kwa madhhab anaonekana kuwa ni Muislamu kumtuhumu kuwa ni munafiki. Hili ni jambo ambalo ni kubwa zaidi, kwa sababu inamfanya yule mwenye kutoa hukumu ile kuwa amejipatia eh, cheo na daraja ya Allah jalla fi'ala, ambaye anajua ghaibu yaliyofichikana, kwa sababu mwanadamu hajui yaliyoko katika nyoyo za wenzake. Mwenye kuyajua haya ni Allah جل في علاه إنه عليم بذات الصدور ني الله جل في علاه تكياك ني ختاري يولي أنباي أتكا منسبيش أن دمياك نو كفير نو نافق بس ني مانبا مويني أيضا يي نمرونغو كتكا جنبو هيلو na yeye ndiye ambaye ni munafiki na yeye ndiye mkafiri mkubwa kwa hivyo Muislamu atakiwa kutahadhari sana, ahifadhi ulimi wake asiweze kutuhumu ndugu yake na sifa ambayo si sifa ya Uislamu kama sifa ya ukafiri na sifa ya unafiki. Kwa hivyo hisabuhum ala Allah, hisabu ya watu hawa iko kwa Allah. Allah ndiye mwenye kujua yaliyoko katika vifua vyao, ni wakweli au si wakweli. Haya tunamwachia Allah jalla fi'ala. Naam, asema mwandishi رحمه الله تعالى أمام ولزادي قلت وأفاد الحديث حديث لا تفائد كوى أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله أنت أوزك سيما لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولا أسكفور ناكنا وكن وكنيمنا الله يا سيمة لا إله إلا الله أنا جتنبليش كوى المسلم لكني na vingine ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah avitambua bal aelekeza haja zake kwa vingine ambavyo si Allah jalla fi'ala akiwa na matatizo akiwa kuna haja fulani ataka yatimie basi badala kumuelekea kumwelekea kwa Allah ambaye adai kuwa anamtambua kuwa ndiye mwabudi wake anaelekea kwa asiyekuwa Allah falam yati bima yasimu damahu. Kwa hiyo mtu kama huyu hajaleta jambo ambalo la kuhifadhi damu yake, kwamba damu yake isimwagwe, wama lahu na mali yake, kama dalla ala dhalika alayat almuhkamat wal ahadith, kama ilivyojulishwa na aya zilizokuwa muhkam na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. أسمى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب نا kueleza anwani cha mlango huu ni milango zitakazokuja zitaibainisha zaidi milango zitakazokuja baada ya mlango huu mlango wa e, tafsiri ya tauhid na shahada ya la ilaha illallah itaelezwa zaidi na milango zitakazokuja kwa sababu gani asema wadhālika anna ma ba'daha min al-abwab, kwa sababu milango zitakazokuja fihi ma yubayyinu tauhid, utakuwa na milango ambazo zabainisha tauhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illa Allah, na inaweka wazi maana ya la ilaha illa Allah. Wa fihi aidan, na pia vile vile kutapatikana katika milango hizo bayanu ashiyain kathira min ashirk yani kueleza mambo mengi ambayo yanaingia katika shirki sawa sawa ni al-asghar shirki ndogo au ni akbar kubwa wama yusilu ila dhalika min alghuluwi walbid'a na mambo ambayo yatamfikisha mja wa Allah wal-iyad billah kuingia katika mlango wa shirki sawa sawa ni shirki ndogo au ni shirki kubwa kwa yeye kufanya ghuluu kuvuka mipaka kwa waja wema au yeye kuwa na mambo za uzushi kwa sababu kama wanavyosema maulama albid'atu sharaku shirk bid'a ni mtego wa shirk yani mtu ambaye anaingia katika uzushi basi achelea kuwa ni mtu ambaye aweza kuangukia eh, kumshirikisha Allah jalla fiya wala tayib tukiingia katika mlango unaofuatia asema rahimahullahu ta'ala babu min ashirk لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه anza kueleza shirk ndogo na aina za shirk ndogo tayib yani ma maulama wanasema kuwa jambo hutambulikana kwa mambo mawili jambo huwa wazi na hubainika kwa kupitia njia mbili. Njia ya kwanza, njia ya kuitambua jambo ile, kuipatia definition inavyostahili, kuipatia uhakika wake, na jambo la pili, kueleza kinyume cha jambo hilo, litabainika zaidi, kama anavyosema mshairi, wa bidhiddiha tatabayanu lashya Wewe ku bainisha kinyume cha kitu kuweka wazi kinyume chake kitu kile kinazidi kuwa na uwazi ukieleza kinyume cha jambo basi jambo lile kuwa lenye kufahamika zaidi kwa hivyo mwandishi ataeleza katika mlango huu shirk ndogo ili ifahamike tauhid kisawasawa kwa sababu tauhid kinavunjwa asli ya tauhid kinavunjwa na shirk kubwa na ukamilifu wa tauhid kamalu tauhid kinavunjwa na shirki ndogo yani mtu anabakia kuwa ni muislamu lakini ile ukamilifu wa tauhid unakuwa ni wenye kupungua lakini shirki kubwa inavunja tauhid kwa misingi yake inabakia hamna tena tauhid kwa hiyo asema ni katika shirki lubsul halqa kuvaa eh, halqa kama mabangili hivi yani vitu ambavyo viko na umbo la duara hivi mtu akalivaa katika mkono wake au akavaa katika shingo lake au katika mguu wake au katika kiuno chake wal khayti au akavaa kamba wa nahwihima au mifano yake kwa makusudio gani biraf'il bala Ye, kwa yeye kuwa na kusudio la kuondoa balaa na matatizo yaliyomfika au daf'ihi, ama kujizuia na tatizo au na balaa isimfike yeye. Mambo mawili, balaa isimfike, haijamfikia. Kwa hivyo alivaa jambo hilo ama kitu kile, kidude kile, akivaa katika shingo lake, kama ni hirizi au ni talasimu hizi akazivaa katika shingo yake au katika mkono, katika kiuno, ili balaa isimfike au bala ishamfika, kwa hivyo analivaa ili liweze kuondoka. Hilo ndo akusudia kulieleza rahimahullahu taala. Kwa hivyo ni katika shirki kuwa ni mtu mwenye kuvaa kitu kama kile. Tayib, inakuwa wakati gani ni shirki kubwa na ni wakati gani inakuwa ni shirki ndogo? Hapa anakusudia kueleza shirki ndogo. Tayib mtu ambaye anayevaa kitu mkononi kama hirizi au talasimu fulani ambazo aliziandika ili kumzuia na madhara fulani yasimfike au kuondoa yale ambayo yashamfika basi kufanya kidude kile alichokivaa huwa ni sababu ni sababu ambacho kitamwondolea matatizo yale yaani, ama kitamzuia bala ile isimfike. Kwa hivyo endapo atakuwa na itikadi kuwa kwamba kile ni sababu kitanizuia, basi ameingia katika shirki ndogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sababu ambazo zinajulikana kuwa ni sababu ni aidha ya mambo mawili Aidha ni sababu ambayo Allah jalla fi'ala ameliweka ama sharia ya Uislamu imeweka kuwa ni sababu ya kuondoa kitu fulani. Mfano, tuwajua kwamba Qur'an ni dawa, ni pozo, ni shifa. Mwenye kuisoma Qur'an basi anakuwa ni mwenye kuondokewa na balaa na matatizo na madhara na masaibu na magonjwa. Hii ni sababu ambayo imewekwa na Allah jalla fi'ala katika Qur'an kwamba ni sababu kwa hivyo aidha ni iwe ni sababu ambayo imewekwa na sheria ya Uislamu kuwa ni sababu au kinajulikana kwa tajriba ya watu kwa dunia yao kuwa hii ni sababu ambayo hupelekea kitu fulani kikapatikana. Watu hivi leo katika dunia ya leo wajua kuwa mtu ambaye mfano aumwa apata maumivu fulani, basi hutumia dawa fulani na maumivu yale yakaondoka. Hili ni jambo ambalo walimwengu wakubaliana kwalo, kwa sababu kwa, kwa tajriba imepata kujulikana kwamba hilo ni dawa na ugonjwa fulani. Kwa hivyo hiyo pia ni sababu, kwa sababu walimwengu walitambua kuwa ni tajriba na ni jambo ambalo ni mubaha, ni jambo ambalo ni la sawa. Kwa hivyo kama si jambo ambalo limewekwa na sheria ya Allah kuwa ni sababu ama haijulikani kwa watu kuwa ni sababu kwa sababu ya tajriba na jambo ambalo ni mubah, ni halali, basi inaingia katika mlango wa shirki ndogo wapi inajulikana kwa dunia watu kwamba mtu ambaye atakayevaa hirizi basi au kamba fulani au bangili fulani akaivaa katika mkono wake basi itakuwa ni sababu ya yeye kuondokewa na ugonjwa au kijicho haitompata hili ni jambo ambalo hata walimwengu hawalijui walimwengu hawalijui jambo hili na haijulikani kwa tajriba kwamba mwenye kuvaa bangili basi ugonjwa hautampata au kijicho hakitompata uhasida utampata hili ni jambo ambalo walimwengu hawalijui wa tajriba eh si jambo ambalo linajulikana kuwa ni sababu wala Allah jalla fi'ala ajaiweka kuwa ni sababu kwa hiyo mwenye kuifanya ni sababu ameingia katika mlango wa shirka na itakuwa ni shirki kubwa wakati gani? Wakati ambapo ataamini na kuitakidi kwamba jambo lile ndilo ambalo kitu ambacho amekifunga sawa sawa, ni kamba au ni hirizi, basi, basi lile si sababu peke yake, bali inatosha kuwa ni lenye kuleta manufaa independently istiklala yani pasina Allah jalla fi'ala kuwa ni mwenye kuweka kuwa ni sababu au kitu kingine au jambo lingine au sababu nyingine.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 نعيش كله مكة لو أتوليزا من خلق السماوات والأرض ناني أنباء اليوم أمم بمبينغ أرضي وتسيما لا يقولن الله وتسيمني الله يعني واو ونمتنبو الله فرموبية وتند كذي kwa hivyo kama wanamtambua Allah kwa tenda kazi zake basi waambiwe muambie ewe Muhammad au washirikina ul afaraaitum basi niambieni yale ambayo mwaomba kinyume na Allah sanamu zenu hizi ambazo mwaziomba kinyume na Allah in aradani Allah bidurri law Allah jalla fi'ala atataka kunipatiliza na madhara matatizo yanipate masaibu yanipate balaa inipate hal hunna kashifatu dhurri je miungu hizo na mnazoziabudu kinyume na Allah zitaweza kuziondoa ama kuondoa matatizo yale na masaibu yale ambayo Allah ametaka yanifikie au aradani birahma ama kinyume yake Allah akataka khairi fulani fadla fulani neema fulani inifikie mimi hal hunna mumsikatu rahmati je miungu hayo ambayo mnaabudu kinyume na Allah yataweza kuzuia rahma ya Allah neema ya Allah isiweze kunifikia mimi hapa hamna jawabu kwa sababu wajua kwamba miungu yao halina chochote halifaidi chochote haliondoi madhara wala halileti manufaa bali wao kama Allah jalla fi'ala anaeleza katika aya kadha katika Qur'an kwamba wao wanaposafiri baharini kisha wakapatwa na matatizo, meli ikawa ina yumba yumba, basi wanamkumbuka Allah, wanamkumbuka Allah na wanakuwa ni wenye kufanya ikhlas katika dua wanasema ewe Allah lau utatunusuru kutokana na masaibu yaliyotupata baharini tukifika nchi kavu takuwa wenye kuabudu lakini wakifika nchi kavu warudi katika ushirikina kwa hivyo wajua kwamba miungu yao haziwasaidii wakiwa katika matatizo wajua nani ni Allah jalla fi'ala kwa hivyo ukimtambua Allah kuwa ndiye mwenye kuumba mbingu na ardhi basi pia vile vile inakulazimu wewe kuwa na imani na itikadi kuwa mwenye kumiliki manufaa na madhara nani ni Allah jalla fi'ala peke yake si wengine ambao wanaabudiwa kinyume na Allah ndiposa Sheikh rahimahullah akataja aya hii chini ya mlango huu kuonesha kuwa yule ambaye katika kuondoa matatizo yake ama kutaka manufaa fulani imfikie aelekea kwa asiyekuwa Allah basi anaomba asiyekuwa Allah anaelekea asiyekuwa Allah na anakuwa ni mwenye kuingia katika shirk sawa sawa ni shirk ndogo au ni shirk kubwa kama tulivyoeleza wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam the world. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Calvary الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر